bakunzi ba radiyo isanganiro tubaha mu makuru yacu yo kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubushyikiranganji mu byo bugejeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu ntibwemeye igisabo cy'urwaruka rw'umugambwe cnl cyo guhabwa uruhushya rwo guhimbaza umunsi wari ugwaruka ku isi mwiketi ubwo bushyikiranganji bwarungikiye uburongoye uwo mugambwe agaton rwasa kuwa gatandatu gitugu tuno mwaka bugasigura ko uwo munsi wamaze guhimbazwa ku rwego rw'igihugu hari mu ntara ya ngozi ku wa cumi na kabiri imyandagaro uno mwaka ibyo rero bikaba bidashimisha umugambwe CNL uvuga ko utakiriye neza iyo ngingo y'ubushikiranganje murabyumva muri ano makuru ah, nayo ngo ingingo yo kwa kugurura amazu avunjirwamwo amahera mvamakungu izotuma ayo mahera aboneka ku rugero rwiza mu Burundi n'imbono ya Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Paxeme rihamagarira abarundi guhindura ingendo gisata cha politike dutangura ano makuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo kuri runo wa gatandatu rumushikana mu gihugu c'Ubuganda akaba agiye mu birori byo guhimbaza imyaka 60 iheze igihugu ca Uganda kironse intahe yo kwikukira ubushikiranganji mu byo bujeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu ntibwemeye igisabo cy'ugwaruka rw'umugambwe CNR cyo guhabwa uruhusha bwo guhimbaza umunsi wari ugwaruka ku isi mwikete ubwo bushikiranganji bwarungikiye urongoye uwo mugambwe agatongo rwasa hari kuwa gatandatu gitugutu uno mwaka karini mbarushimana umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere asigura ko uwo munsi wamaze guhimbazwa kuwa cumi na kabiri imyandagaro mu ntara ya ngozi agasigura ko bitumvikana ukuntu umunsi mpuzamakungu umwe wohimbazwa inshuro zibiri ubwo bushikiranganji bugahamagarira ahubwo indongozi za CNR guhimiriza ugwaruka rw'uwo mugambwe kwitegurira kuzo kwifatanya n'urundi gwaruka rw'iyindi migambwe mu munsi mukuru nk'uwo wo mu mwaka uza umugambwe CNR rero ngo ntiwakiriye neza ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yo kubuza ugwaruka ruhurikiye muri uwo mugambwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka agaton rwasa arongoye uwo mugambwe akavuga ko iyo ngingo atategeko na rimwe yisunze ngo kuko umugambwe CNR wemerewe n'amategeko kugira ukorere ku mugaragaro agaton rwasa akavuga ko iyo ngingo atakindi igamije atari ukuburagiza ibikorwa by'umugambwe CNR tumukurikire muri ano majwi yegeranijwe na Ornera Muco warishuwe mugabo inyishu twahawe ni inyishu nyine yo gukwegera ko bimwe nyine byo kwama barondera kuburaguza ibikorwa by'umugambwe CNL umunsi mpuzamakungu wo gwaruka hariho umunsi uhimbazwa nibyo ku isi yose mugabo bamwe barashaka kuwuhimbaza muri uku kwezi kuri iyo tariki nyene abandi bakazowuhimbaza n'ikindi gihe rero inyishu bavuga ngo ngo barawuhimbaje ngo ingozi ngo hariho n'abantu bo muri diaspora ngo abo ngo nitwitegure ngo umwaka uza ngo natwe tuzobe turimwo iyo ni nyinshi idafashe kuko ugwaruka guhimbaza uwo munsi ni uburenganzira bwawe yaba bashobora kuwuhimbaza buri munsi nuko nyine bitoshoboka hari uburenganzira rero nibaza yuko ibintu by'uku ibyo navuga ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi avuga ati ndabikora uko nshatse ndakwemera cyangwa ndakwangira n'ikindi ntabwo twari twanabasaba agaton rwasa akaba arongoye umugambwe se enere abakora akazi ko kuvunja amahera cyo kimwe n'abayakenera bo muri komine rugombo intara ya kibitoke barashimishwa n'ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu yo kurekura gusubira gukorera gukora ku mazu avunja amafaranga mvamakungu hamwe n'uko abayarungikiwe bashobora kuyaronswa mu mafaranga mvamakungu nyine abaganiriye na radiyo isanganiro kuri uno wa gatandatu babona ko bagiye koroherwa mu mirimo yabo bakizera ko n'ibiciro bigiye kugabanuka na amafaranga mvamakungu agiye gusubira kuboneka tubakurikire kuri mikoro ya Jackson bahati ingingo twakiriye neza ko tuyumvira ko mu bihe bigiye kugenda neza ko n'ibiciro by'ibidandazwa bigiye kuza biruhuka bivanye no kungene idolari rigiye kuza riraboneka neza yaboneka muga ntabwo yaboneka neza nk'uko twayarondera ntitwayaronka nk'uko twari bikwiye ubu tugiye gukora twisanzuye dukurikije amategeko nyine ibintu birimo amategeko ata muntu n'umwe akugenda ko ngo twayakiriye neza kubera twebwe abantu baturungikira amafaranga ntitunayabone tukabona amafaranga bataturungikiye ariko ubu konti yacu y'ini burundi igomba kuzironka idolari nk'ino mu rugombo abantu bose banabyinnye twabishimye kandi twabikengurutse twaba tumaze guhomba ibintu byinshi cyane urumva ubu nta muntu yarangura ikintu hanze kubera benshi ntabwo bapfa gushika muri berebe nk'abafite uburyo bukeya ntabwo bashika muri berebe iyi ngingo twayakiriye neza cyane kuko twebwe nk'abapfasoni twanduwe kure imiryango yacu yashobora kugira icyo iturungikiye tukabura uko tugitora dufasha nk'uko izuba ryaratse abo rero bakaba ari bamwe mu bakora akazi ko kuvunja amahera cyo kimwe n'abayakenera baba muri komine rugombo ni mu ntara ya kibitoke ingingo yo kugurura amazu avunjirwamo mva mvamakungu izotuma ayo mahera aboneka ku rugero rwiza mu Burundi Faustin Ndikumana rongo ishyirahamwe Paxeme riharanira rihamagarira abarundi guhindura ingendo abona ko izo ngingo zafashwe ni banki nkuru ya Republika BRB zizokorohereza abakenera ayo mahera tumutegabire amadovize yari yabuze kubera ibijyanye n'iyava ibyo dushorera hanze imfashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tunga ashobora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabo ikintu cari caratangaje haciye hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugwi ushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ikibazo c'amadovize nico gituma rero ingingo nk'izi zafashwe urabona yuko ariko baratahura kandi ibyo twari twasabye kuva kera abantu bashaka kwinjiza amadovize ngaha mu Burundi ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwi ikawa canke n'ibiki aca kwinjira mu mwidegenzi abantu bakagira amakonti yabo amadovize akinjira ku makonte ata kibazo kirimo wabona neza yuko abantu cane cane abari hanze kwinza amahera wasanga bamwe bayacisha hirya no hino mu bihugu duhana imbibe ugasanga mu Burundi ibijyanye no kwinza amadovize muri uwo muce bisa n'ivyahagaze hambwa usanga ivyo ngo amabiro dushaka ntari karakora ukiyumvira ekonomi turimo ukayibura ni ukuvuga rero iba nkuru igihugu irikiraza iza ivyo bizoshi biba bifashe yuko umugwa amadovize winjira hari abo baje bakongomana cyangwa abandi baje kugura ibintu ngaha mu Burundi ubu ni ukuvuga hashobora kuba icyo twokwita gutuburura mu kugira ayandi madovize ashobora kwinjira mugabo ushobora kwibaza cy'amadovize cyagihera Burundi rwose kuko n'ubundi iyava biracakenewe yuko hafatwa ingingo zo kubandanya ayo madovize yava kugira ashobore kugwira hanyuma ikindi nuko tuca tubona tuti nubwo rero iyo ngiyo yifashwe nuko n'aya madovize bari karinda canke ayari muri banki centrale nuko abandanya atunganywa mu muco hanyuma leta ikaronda ayo yandi niyo abishaka ko ifaranga ry'uburundi eh, ritabana nita agaciro izuba yaronzoheza ishobore gusahiriza kuri aya masoko yandi ari aya mabiro doshanje hanyuma amafaranga ashobora kuzaragwira buhoro buhoro tugasaba yuko leta niyumvire kuziragira ico bita kodi ibintu nyene biba vyagenda abarundi turakeneye kumenya amadovize ingene yakoreshwe muri iyo minsi iheze ingene yagiye araja mu iyi izi ngorane duhitiyemwo ababigizemwo uruhara intaye ikabakubita mu gahanga nibaza rero yuko hakenewe yuko izindi nyungo mperekeza zo kugira amadovize abandanya atangwa mu muco na nyene zibandanya zifatwa isanganiro iradiyo iyo uri kurumviriza ni hajya isanganiro isamiranira i bujumbura ku mirongo ya mirongo inani n'icyenda fm hamwe no ku rimwe hagati mu gihugu uri mu mahanga fyonda wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu ore nage aya makuru uyakurikira ikibiriraho amwe mu makoperative y'ugwaruka akorera muri komine nyanzarake intara ya makamba arangwa n'ubukene bw'ibikoresho bya nkenerwa nk'ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko kugira ashobore gutunganya neza imigambi yayo ayo makoperative afise impungenge ko impome z'amazu akoreramwo zimaze kuduzwa zishobora gusenyurwa n'imvura igiye gutasura abarongoye ayo makoperative basaba ko boshikigwa mu kuronswa ibyo bikoresho mu nama n'indongozi z'ayo makoperative kuri uyu wa gatanu uwuserukira umugambi paeje mu ntara y'amakamba abemerera kubaronsa bimwe muri ivyo bikoresho no mbeshe gaerize kwizera ayo makoperative 16 y'ugwaruka akaba yatorewe kubera karorera yandi ku mitumba 16 mu mitumba 26 igize komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ayo nayo akaba aharugwa makoperative arenga gato 80 yo mu ntara yose ya Makamba yashize imbere ubworozi bw'inkoko abarongo ayo makoperative bavuga ko bafise ubukene bw'ibikoresho bigizwe ahanini n'ibisakazo isima amabuye umusenyi hamwe n'ivyuma bifasha kubonesha mu bituru n'ibitanga ubushuhe kugira ngo bashobore gutunganya neza aho bazokorera uwo mugambi ayo makoperative akaba amaze kwidugiriza impome ubu akaba ariko aramanika naho atabisakaza araronka ibiyatera impungenge ko impome yadugije zishobora kubomogwa n'imvura kubwo kubura ibisakazo na burya igiye gutasura ivyo bikaba biruko mu gihe bavuga ko atanaho buba bakironka ubwatsi basakaza muri iyo komine abo barongoye ayo makoperative bakaba basaba gushigikirwa mu kuronswa ivyo bikoresho uwuserukira umugambi Paiyej mu ntara ya Makamba Jacques Nyandwi akaba yabamenyesheje ko bazoronswa isima umusenyi n'amabuye ibisigaye navyo akazobishikiriza inzego zimukurira ivyo bakaba babishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama uwuserukira umugambi Paiyej mu ntara yagiranye n'ubwo gwaruka mu ntumbero yo kurabira hamwe aho ayo makoperative agejeje ibikorwa byo kwiyubakira ibigega imakamba erize kwizera ku bwa radio isanganiro Elize kwizera urakenuye mu makuru avugwa mu nkino no munsi inkino zihiganwa rya Primus League Burundi zirabandanya igihe cy'isaha indwi zuzuye neza Bujumbura City wakira Kayanza United Interstar ukine na Olympic Star mu gihe umugwi wa Top Junior uja gukina n'umugwi wa Musongati igihe cy'isaha icyenda.” Aniho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwari kumwe natwe tubipfurize ibihe byiza hiwanyu